Gerla egoera ezagutu izan du Afganistanek, bazi jamedi baigoriko humaneseniako ostalaria den Afganistak gazteak haren lekukotasuna partekatu digu. Moi, je passe tout ma vie dans la guerre. Je suis né dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre jusqu'à maintenant. Depuis que je suis arrivé, j'ai sorti d'Afghanistan. J'ai vu d'autres pays. Par rapport à là-bas, euh, ça n'a rien à voir. Egoeraren analisia egitean argi du estatu batuak armada botere interesez zela haien egialdean eta anabasa egoera ekarri dutela Afganistanera. Bazi Hamedi. C'est eux qui s'en fait les armées d'Afghanistan et ça veut nous aider et tout ça, mais les Américains ils voulaient pour boire, pour eux mais quand ils ne sont pas réussis, on a foutu un bordel dans notre pays. Beldurra da nagusi talibanek inposatuko duten biziaz, duela hogei urte gertaturikoa gogoan dute. Toujours de peur, oui, si ça arrive euh, comme la dernière fois, et nous on était parti de réfugiés au Pakistan, on a, on a vécu euh, quelques années au Pakistan. Egun hauetan ikusi dugunez, aldea aberatsetako erritarrak evakuatzen ari dira, baina Afganistarrak ies egiteko ezintasunean aurkitzen dira. Mais là, dans toutes les frontières fermées, on ne peut pas partir en Iran, on ne peut pas partir au Tadjikistan, on ne peut pas partir nulle part. Milaka eskapatu nahi dute, Il y a des milliers de gens qui veulent partir, euh, il y a des gens qui ont envie de vivre dans la liberté, ils ne sont pas euh, vivre dans, un prison par exemple, comme ça, là ça vit vivre comme dans un prisonnier. egoera dela du. Les femmes sont toujours fermées à la maison, on ne peut pas partir quelque part, on ne peut pas partir, euh, même pas à l'école, on ne peut pas partir faire des courses. Talibanek biziko arlo guzietan manuak eta debekuak ezagiko dituztela argidu bazirek. On a pas loi, on peut rien faire, on peut rien décider dans notre vie, voilà. Même dans la vie personnelle, toujours eux qui décider qu'est-ce qu'on va faire. Non mais ça c'est pas une vie. Pour moi c'est pas une vie. Talibanen menpe bizitzea soporta ezina delako, alegin guziak eginen ditu bazirek familia Euskal egira ekartzeko, baina egoera lahi horren parean Macronek Europa, Afganistango etorkinen etojeraz babes babestu beharko dela adierazi du asteuntan.